adhimu وتناولها لكل الجوانب والمصالح والحقوق نشريه الاسلام يمغوسا كلا upande كلا kilicho na maslahi na mwanadamu kila ambacho ni haki ya mwanadamu imegusa فلله الحمد على ما من وتفضل ونساله جل في علاه ان يوفقنا اجمعين لحسن الاستمساك بادابها الطيبه واخلاقها العظيمه كلا جيما نزكيه الله سبحانه وتعالى ان يتنعمشا نعمه يا الاسلام الاسلام نعمه كبرى الله سبحانه وتعالى humpa dunia yule anayempenda na yule asiyempenda lakini neema ya Uislamu hampi isipokuwa yule aliyemchagua yeye peke yake waionaje neema ambayo Nuh alitamani mtoto wake awe nayo na Ibrahim alayhi salatu wassalam alitamani baba yake aipate hii neema na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitamani ammi yake Abu Talib lau kama atapata neema ya Uislamu Allah kwa hikma yake na uadilifu wake akamnyima mtoto wa Nuh hii neema akamnyima baba yake Ibrahim al-Khalil hii neema akamnyima ammi yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii neema akatupa mimi na wewe bila ya kumuomba subhanallah hii ni neema kubwa كتك الأدب المفرد للإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحبه Allah humpa hii dunia yule anayempenda na yule asiyempenda bimaana aweza kuwa yule mja apendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na akampa katika dunia na aweza kuwa yule mja ni muovu pengine amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akamfungulia katika dunia kwa sababu dunia si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala si chochote ولا يعطي الدين إلا لمن أحب لكن هي ديني Allah hampi isipokuwa yule aliyempenda peke yake kwa ikiwa wewe Allah amekupa neema ya Uislamu ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala fadhila yake peke yake subhanahu wa ta'ala mahd fadl min Allah subhanahu wa ta'ala na ndio pale walipokuja wale mabedui wakajigamba mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wamemwamini na kumfuata na kuingia katika Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum liliman Allah ndiye aliyetuongoza mtu asijigambe kwa mfano akasema mimi ni muislamu namtii Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni neema kutoka kwa Allah na wallahi lau kama Allah ataka hakuna hata mmoja wetu angelikuwa katika uislamu hapa ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha Allah ndiye anayemtakasa anayemtaka yeye yahdi Allah linurihi man yasha Allah ndiye anemuongoza katika nuru yake yule anayemtaka yeye kwa sisi ni kunyenyekea na kumuomba sana Allah atubakishe katika mstari na ndiyo maana katika dua ya watu wema Allah aliyotueleza katika kitabu chake wao husema rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wamwomba Allah asizipindishe nyoyo zao baada ya kuwa shawaongoza ni wangapi katika watu ambao walikuwa katika neema ya Uislamu leo wakaiwacha wangapi kama haswa katika asri hii ya ajabu aliyoitaja mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا hii ndio asri sisi tunaishi mtu apambaukiwa na asubuhi akiwa ni mu'min jioni yaingia ameingia kwenye kufru wal billah jioni ni mu'min asubuhi yaingia ameingia kwenye kufru wal billah aiuza dini yake kwa sababu ya dunia hii dunia ambao si chochote wallahi lau kama ingelikuwa mbele ya Allah hii dunia yafika qima ya ubawa mmoja wa mbu kafiri angekaa na njaa na kiu hapa duniani لو كانت الدنيا تعدل inda Allah janaha ba'udha hii dunia ingelikuwa mbele ya Allah ni sawa na ubawa wa mbu mmoja tu basi asingemnywesha ma saqa minha min hadhi dunya alkafir sharbata ma hata tama la maji kafiri asingekunywa lakini ad ahqar dunia hii ni twevu zaidi kuliko hata ubao wa mbu ukiikosa hujakosa kitu ukikosa uislamu umekosa kila kitu bimaana ukiondoka hapa duniani na huna neema ya uislamu khalas ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaimiza hili jambo na kusema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fanya utakavyofanya chunga dini yako sana hakikisha huondoki duniani isipokuwa ukiwa wewe nani ni muislamu usalimike kule mbele hili jambo ni muhimu sana tulifahamu kuwa uislamu ni neema Allah subhanahu wa ta'ala sumyudkhilu man yasha'u fi rahmatihi hii ni rahma Allah humchagua anayemtaka yeye akamtia katika rehma yake hakuna yoyote anayeweza kubakia na kuwa na thabati katika hii dini isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa thabata baki kwa ana haja kubwa daima ya kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala ambakishe katika hii neema ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam Allah amwambia walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila sasa ikiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah Allah asema lau kama si sisi kukufanya kuwa imara wewe kwa hiyo anayefanya mtu akawa imara katika dini ya Allah ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala kubakisha wewe katika imani kuna haja kubwa kuna haja kubwa sana ya muislamu kila anapokaa atambue hii neema na kuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii neema yataka shukrani na katika shukrani ni kufanya amal kuyatekeleza maamrisho kujiepusha na makatazo hapa shekha ameeleza kwa kifupi tu wallahi uislamu ukianza kuuzungumza uzuri wake umalizi hakuna amri katika uislamu iliyoamrishwa aweza kusimama binadamu mwenye akili timamu akasema kwa nini imeamrishwa wala hakuna katazo katika uislamu lililokatazwa atasimama binadamu mwenye akili timamu aseme kwa nini hili limekatazwa namna ule uislamu ulivyokamilika ikiwa ni kitu kilichoamrishwa basi ni kwa maslahi ya mwanadamu ikiwa kuna kile kilichoharamishwa pia kwa maslahi ya nani ya mwanadamu wayuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith hata katika vile anavyokula mwanadamu amehalalishiwa kile ambacho ni kizuri kaharamishiwa kile ambacho kina madhara kwake hawezi yoyote leo akasimama akasema Uislamu umeharamisha kula nguruwe lakini kumbe walikuwa hawajui nguruwe ana faida ah, mtakuwa mkivumbua kila siku kuwa yule nguruwe kumbe hana faida bali ana madhara makubwa mwisho mtasema dah kuna hikma kubwa sana Uislamu kuharamisha nyama, nyama kama huyo ukija katika pombe nani mwenye akili timamu kwa mfano aweza kusema kwa nini pombe imeharamishwa katika dini ya Uislamu kunywa wewe chupa tatu hivi kisha utajua mara baba mzima ajikojolea mbele ya watoto wake shwar kunani baba alikuwa ninafungua friji nikifikiria nchoo kabwaga mkojo ndani ya friji ndo wale waeleza eti bwana mlevi amwambia mke wake mi nashangaa sana sijui tumeiseti ile taa ya chuoni ukifungua mlango ya waka yenyewe ukifunga yazima kumbe mfriji akifungua ya wakataa pah akakojoa yeye eh, akifunga nzima yenyewe akarudi zake e mume wangu mkojua frijini wewe mkojua frijini ndio siku hiyo utasema nini Uislamu una hikma kubwa sana kuharamisha nini kuharamisha pombe taja chochote kilichoharamishwa katika Uislamu uangalie kama kina maslahi utakuta kuwa kina mafsada na kila kilichoamrishwa katika Uislamu utakuta kuwa ndani yake kuna nini kuna maslaha makubwa sana kwa binadamu hata ikiwa dhahiri yake wewe unaona kuna nini kuna kitu cha kukirihisha ama nini lakini wallahi ndani yake kuna maslaha makubwa sana hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وكوم إسلام كيش وكوم والسنة الحمد لله نعمة كويم كملك الحمد لله لا يضرك ما فاتك بعد ذلك من الدنيا هاي كذور بعد هابو شو شو الدنيا ما دام إنه إسلام والحمد لله توش ama hii dunia nyumba ya mtihani tu jumba la mtihani ili si tajiri si maskini kila anaishi ndani ya hii dunia ataonjwa huwezi kusalimika maadamu uko hapo utaonjwa starehe ziko huko peponi kwa wale ambao hapa duniani watafanya subra na wewe malaika wal malaikatu يدخلون عليهم من كل باب بشرايا وسمان سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار pepo haiingii isipokuwa aliye na subra na ndio maana mpaka salamu zao wanaposalimiwa na malaika ndani ya pepo ambiwa ni salamun alaikum bima sabartum قال ومن هذه الآداب الكريمة والأخلاق الحسنة التي دعت إليها الشريعة miongoni mwa adabu tukufu na akhlaqi nzuri ambazo sheria yetu imetuitia sisi kuwa nazo alinayatu bihaqi ljar kuwa na inaya na kujishughulisha na haqi za jirani wama adraka maljar ni kipi kitakachokujulisha huyu jirani nani na haki zake ذلك الذي صارت داره قريبة من دارك ومسكنه مجاورا لمسكنك ولك به لقاءات متعددات تراه ويراك ni yule mtu ambaye nyumba yake iko karibu na nyumba yako ni jirani yako mwakutana katika siku moja mara nyingi sana yeye akuona na wewe umuona pengine mwapishana asubuhi mwapishana mchana mwapishana jioni mwapishana usiku mwapishana sana jirani yako فقد جعل الله سبحانه وتعالى له حقا حث عباده عليه Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia huyu jirani haki kisha akawahimiza waja wake hizo haki wao watamtekelezea yule jirani وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان حقه وعظم شأنه سمكوجة كتوكم تمويت صلى الله عليه وسلم أحاديث نينجي سانه zinazohimiza haki ya jirani na ukubwa wa haki yake بل إن الله عز وجل قارن حقه بحقه سبحانه وتعالى bali imefikia mpaka Allah kuunganisha haki yake na haki ya jirani وذلك في قوله الله سبحانه وتعالى سيما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا معبدوني الله ولا مشركيش انا جوجوت وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم نوفنيني ويما وزازي وويلي نجما زينو نما يتيما نما نجيراني وكريب بمعنى جماياكم جيراني na jamaa yako familia yako na jirani wa mbali ambaye ni jirani pamoja na kuwa si jamaa yako kinjirani yako na rafiki wa ubavuni na mpita njia na waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia watumwa kisha Allah mwisho akasema inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura hakika Allah hawapendi wenye kiburi wanaojifakhiri waman kana mukhtalan fakhuran lan yar'a li jarin haqqahu na yule ambaye ana kibri na ajifakhirisha hawezi kuchunga haki za jirani yake bal wala li shay'in min alhuquq bali si haki hii tu haki yoyote nyingine haikubali lima qama fi qalbihi min khuyala'in wa kibr katika moyo wake anakujiona ana kibri na kujikuza wa amma man kana mu'minan mutawadhi'an muti'an limaulah ama yule mu'min na tawadhu anayemtii mola wake fa inna li فإن لهذه الحقوق شأنا في نفسه ومكانة في قلبه يحرص على الوفاء biha huyo anayemtii mola wake hizi haki zina jambo kubwa sana katika nafsi yake kadhalika cheo kikubwa mno katika moyo wake sehemu khas anapupa na hirs ya kutekeleza hizi haki قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه قوله ما زال hakuacha يفيد تكرر الوصية من جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بالجاري hapa tupata faida kuwa huu wasia kuhusiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuhusu jirani kuhusiwa na Jibril ulikuwa ni wasia wenye kukariri mara nyingi sana برا kufanya wema وإحسانا وإكراما وكريم وقياما بحقوقه ومواساة له مسمامية حق ذاكي كم لوازا وعطفا عليه من يهروما حتى ظننت أنه سيورثه أي من كثرة الوصية به ظننت أنه ينزل علي وحي من الله بأن يكون للجار نصيب من ميراث جاره تأكيدا وبيانا لعظم مقام الجار وما له من حقوق سمع kwa wingi wa wasia huo kutoka kwa Jibril mpaka nikadhania utateremka wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuniamrisha mimi awe yule jirani atamrithi jirani yake na hii ni katika kutilia mkazo katika kubainisha cheo kikubwa cha haki za huyu jirani na namna alivyo na haki nyingi huyu jirani قال وهذا الحق الذي جعله الله للجار سببه تجاور البيوت وتقارب المساكن أسمى نهي حق أنبو الله أمي جعليا وهو جراني sababu yake tajawurul buyut zile nyumba ziko karibu ودوام التلاقي والمشاهدة بحيث تتكرر يوميا na kule daima watu kukutana na kuonana jambo ambalo la kariri kila siku bikhilafi ghairi kinyume na mwingine asiyekuwa jirani fajaruka tarahu kulla yawmin jirani yako waweza kuonana naye kila siku bal qad tarahu fi al-yawmi marratin wa karrat bali katika siku moja mwaweza kuonana mara nyingi sana jirani wa aidan qad tahtaju ilayhi au yahtaju ilayk wewe waweza kumhitaji jirani yako au jirani yako aweza kukuhitaji wewe wala yakhfa anma yakunu baina mutajawir ad-duri أكبر وأعمق مما يكون بين المتباعدة دورهم halifichiki ilikuwa yale yanayokuwa baina ya watu ambao nyumba zao ziko karibu ni makubwa zaidi kuliko yanayokuwa baina ya watu wawili ambao wako mbali mbali bimaana nyumba zao ziko mbali mbali ile miamala na kukutana na niko tofauti kwa hii ni hadithi ya kwanza aliyotaja Sheikh hafidhahu Allah Ta'ala wa jazahu Allah khairan chini ya mlango wa huquq aljar na leo biidhnillah Ta'ala tutatosheka na hadithi moja insha Allah Ta'ala tutaendelea katika vikao vitakavyokuja naktafi bihadha alqadr والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليكم بارك الله فيكم